auscultu cae ripetu. Porzio naudec quin. Celnero al portis la plado in menditain. Li covris la tablon per multai teleroi. La gastoi iam estis suffice malsatai. Do ili ec mangis, cae ne plu attendis aperis annonzo en granda gazeto. Firmao malfermos dec novain vendeioin. Clientoi ricevos tre altain rabatoin. Cai ciu cliento ricevos donatson. Si havas secretan rilaton al viro si povas nur casce renconti la viron. La viro ja havas ancorau edzinon, cae si ne exciu pri tiu afero. Si vidas la viron cutime en traino. Si prenas regule la trainon matene. Ien bona ocaso por tia renconto. Por fixi la am rencontigion vespere. Mi devas attenti che mine forgesu tre grava in detaloin en mia rapporto. Citiun laboron mi faru matene. Post dormo la cerbo funccias plei bone. Ciu gravas respondi citiun demandon? Mis cias nenion pritiu afero. Vi povas demandi alian personon. Vi tiam ricevos tre taugan respondon. Natur protectantoi attingis successon ilia protesto convincis iugistoin. Firmao ne raitas for haki la arboin. Pli gravas protecti naturan medion. Li gainis en quiso suffice da mono. Li tie ricevis cent quindec mil euroin li volas accetti vicendan dometon. Proxime al lago, en alpa montaro. Si prenis sitelon, por lavi vistucon. Si devis javisci la polvon en chambro. Sed ancaula plankon si devis purigi. Por tio si usis apartan vistucon. Mi legis tre longan gazet articolon. Gi temis pri mont politicae aferoi. La situatio ja estas confusa. Militoi minatsas la tutan homaron la vivo pluiras ec dum la milito. Ni povas travivi gaigain momentoin. Ni festas la tagoin cun blua cielo. Dum nocte ni devas nin casci en celo. Virinoi disponas primultai capabloi. Cae foie virinoi superas la viroin. Pro tio virinoi ricevas pli ofte tre altain postenoin an statao la viroi. Ocasis vendado de plenae paccagioi. Clientoi sens cie acetis lau peso do ili malfermis kai vidis en havon surprizoi varis malbonai al bonai ni havas nur kelkain liberain sidlocoin. por nia concerto post morgau vespere do sevi ancora intensas ce esti accetu bileton. Laueble plei baldau. Mi ne plu memoras pritiu evento. Ciu vere mi devus memori pritio. Ocasis tre multe, dum tiu iardeco. Mi bone memoras tre belain momentoin li shatus haltigi technican progresson. Li volas plu vivi lau siai cutimoi. Sed tio ne eblas, char cio shangigas. Li plendas pri tio, cun siai amicoi.